Notre legia hun hartu denetik eskualden kompetentziak hedatzen dia eta kipitzen aldiz departamentikuak. Kompetentzia nausiak izanen dia hirigintza, hezkuntza, energia, kirolak, garaiua, kultura, turisma eta e sozial txalia. Boskaldia iganen da bi utzulietan eta boskazaletaik ehuneko hamarra meharko da bigeren utzulialat juiteko. Ehun eta lautan hoita hiu hautetxiek parte hartu godie eskualde berrian eta departamentu juntatik jogeita bat hautetxi eta bi ordezkai diateke. Hauteskunde hoietat esker zatituik abiatzen da, Alain Ruse, sozialistia zen oiarteko lehendakaia, eta laugeren mandatuentzat zat berriz presentatzen da. Beste alderdien haitageiak izanen dia bestiak beste Virginie Calmel eskuna eta zentroen zat, Françoise Coutan berdeen Jacques Colombier FN edo Baster eskuna entzat, Olivier D'Artigol Front de Gauche, Debout la France eta Union Populaire alderdieke zeren zerrendak presentatu behara dutie. Departamentu juntako zerrendak plazaratzen eh, duti ebai alderdi esberdinek, Bernard Uturiek jamanen du sozialisteena, eskunekua aldiz Monike Modem alderdiko hautetxiak, berden zerenda jamanen du Alice Leiziago Zaharrek eta Frondogos alderdi aldiz Isabel Larruiek.